Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, Fernando Aire Salvador zendu zela eta odolaren mintzoa liburua argitaratu zela berrogei urte betetzen diren honetan, elkar argitaletxeak berargitaratu duen odolaren mintzoa liburu eguneratuaz gaurkotuaz interesatuko gara. Argitalpen berezi bat plazaratu baitu elkar argitaletxeak eta... Elkar argitaletxeko Angel Baldesek errandigunaz, Eh, nabarmendu erazin nahi izan ditugu, Salvadorren sorkuntzan zeuden e, eh, berba zutaberik importantenak. Ez? Uda berrian ifarraldeko kantu zarrako izaneko disko argitaratu gendun bezala, orain eh, nahi gendun fokalizatu gehiago, argitu gehiago e, bertsoaren inguruko, alde batetik e, bapateko bertsoa diskoan bilduta dauden erregistro ezberdina bilduta daude, mendik eta handik, aspaldiko registro batzuk, eta bueno, e, garai ezberdinetakoak, eta liburura berriz ere ekarri nahi izan dugu eh, berso idatziaren indar poetikoa. Ala bada, Elkar argitaletxeak plazaratu berri duen odolaren mintzoa. Liburu gaurkotua zintesatuko gara gaur, baita herria eta hizkuntza plazaratu duten disko bikoitza ere aintzat hartuko dugu. Eta musikaz eh, interesatu zere gaur etxistak mugiren azken lana izango dugu izpide. Baungi etorri guztia. Emazte baten bihot samurra Agertu zera uku goiber Bi bersolarik Fernando Jaire, Salvador zendu zela eta odolaren mintzoa, liburua argitaratu zela berrogei urte betetzen diren honetan, liburua berriz argitaratu du, elkar argitaletxeak liburu garkotua eta metz hartzaiusen itzaurrea eta odolaren mintzoa diskarekin osatua den liburua hain zuzen ere plazaratu dute. Izan ere, argitalpen berezionetan, bertso idatzien doinu emateko Salvador berari grabatu zitzaizkion, ogoita masei bertso zosatutako,

CD batekin osatu dute liburua. Eta liburuaz gain ere, aipatu behar, herria eta hizkuntza izeneko diska bikoitza ere argitara eman duela elkar argitaletxeak. Mila behatzen da irurogoita malau eta mila behatzen da irurogoita mazazpian argitaratutako Salvador eta herria eta hizkuntza izeneko diskoetako bertsoak hartzeaz gain, urte ezberdinetako saioetan zuzenean grabatutako bertso interesgarri zonbait ere bildu dituzte diska bikoitza. Euskadiko itzuntan. Elkar argitaletxeko Angel Baldesek errandigunaz. Batez ere, nabarmendu erazin nahi izan ditugu, Salvadorren sorkuntzan zeuden eh, berbada zutaberik importantenak. Ez? Uda berrian, ifarraldeko kantu zarrako izaneko disko argitaratu gendun bezala, orain eh, nahi gendun fokalizatu gehiago, argitu gehiago, E, bertsoaren inguruko, alde batetik e, bertsoa, diskoan bilduta dauden, erregistro ezberdinak bilduta daude mendik eta handik, aspaldiko registro batzuk, eta, bueno, e, garai ezberdinetakoak, Euskadi Erratiko Artxiboan, miatuta, Jose Mari Iriondo, eta beste hainbat, eta liburura berriz ere ekarri nahi izan dugu e, berzoa idatziaren indar poetikoa. Horregatik edizio e, dotore bat egin nahi izan dugu, eta e, liburuaren irugarren argitalpen, berargitalpen argitalpen honetan, gehitu dugu Salvadorri bere garaian erregistratu zitzaion eh, liburu honetako hainbat bertsoren grabaketa. Lehenbiziko bi estrofak ematen ditu, doinua emateko, ez baina bera da, kantari, eta bera da, azken zainan bere bertsoen interpretea. Ez? Nik uste dute, eh, lan aurten berrogei urte betetzen dirla, hiru lan hauekin saiatu gara ordenatzen nola baite eh, bere sorkuntza zabala eta aberatsa. ez? Asko grabaketa gehiago daude, noski, eta nik uste dut importantea litzatekela gauza guzti horiek poliki-poliki modu ezberdina daude gaur egun, eh, bide digitalak ere hor daude eta erreza dira jendearen eskura hurbiltzeko gure gurea dan ondare importantea. Agur domingo eta Agur Mariana gu ere urbilduak gira zuen gana. Zuen ari juntatuz gure zoriona, jenko bari eskainka benen eskerronaz. Ba, Michel Itzainarekin ere mintzatu gara, liburuaren berrargitaralpenaren arira, eta berak errandigunaz. Be, ene ustez, uh, gertatzen dena da, ez dela aski, azertzen haren lana, zehiki, Horien txeatu nez pixkat, um, literatura aldetik, nolakoa den Salvador ikustera, baina hori ez dut ikusten ez, ez dakit eskoletan e, eh, erakatsia den ez dakit ez dut uste. Baizu, haren euskaran ibiltzen dituen e, metaforoak, eh? eta bon, nire liburuan erraiten ditut horiek. Eh? Hori, ene ustez hori behalitake e, barnatu eta edatu duen leloa. Ba. Mintzaira bat badu beratxa, eta Euskara barnetik zen ditzen zuen, e, bizi zuen. Zuntarek, eh, aniz gauza erten du, itz guti ez gutxiz, eta hori da literatura nire ustez, eta hori Salvadorre. Ara, literatura altik, gero eman dituen ideiak, ideiak ere, ala kantatu du horren, familia, mendia, Euskal Herria, eta, bon, memento bateko, memento bateko, ez dakit nola erran, oi hartzun, izan da, ene ustez, bai. bentea, maitasunezko sentimendutan, Oraino gaude gazteak amodioa, zintzoa bada. Ez dirakonda urtea. Baudolaren mintzoa liburua eta herria eta hizkuntza diska bikoitzaren aurkezpen ekitaldian ere Michel Aire, Salvadorren semea izan zen eta berak errandigu. Plazera egiten du ikusteak, oroitzen dela jendea oraino, eta bueno, berari esker da, eh? gehien bat, eh, berak egin duen lan eh, baliosa, baina ura oinbeste urteren buruan, estimatzea eta bizia txikitziaz lehen ere egin dut eta eskertzen zaitu ustean aldetik. Oi gure etxe maitea, oroitza penez betea, zorionaren atea. Zure altzoan iragana du, Sortzetik orai artea, Izanagatik pobrea, Bertzeak baino hobea. Ni sortu nintzan etxeak, Amak mundu ratekoan, etxe zure xokoan. Artu ninduen besoan, gerostigunat edukin hauzu, zure gerizak goxoan. Nabilalarik kampoan ez nahi zozegu osoan. Beti etxea gogoan. Kultur Alea Batristan mugiren azken lana zintesatuko gara orain dual izeneko diska bikoitzaren lehen alea plazaratu berri baitu iparroratza zigiluarekin. Gordeka lelopean eta oreba taldea lagun duela behatzi kantu bilduma digu orain luzatzen. Amaitu da zertagiet Batristan Mugi izango dugu aste hontan kantuz kantu zen protagonista berekin mintzatu gara eta aintzin gustu gisa berekin izandako solasaldiaren pasartezun baitzu entzuna izango dituzue orain lehen lehenik Tristan Mugik bere lanaren inguruan zera kontatu dugu. Lehen, lehen diskan atera honen diska bat bibinatan malauan, trobador izenekoa, eta formatuen kolektibo bat nerekin jotzeko, nerekin grabatzeko eta hor, abentura behi horrentzat, eh, di, diskabiko itzarentzat, hartu ditut, musikari zon bai janik e, eh, nirekin zienak lehenian, eta beste batzu gehitu dira. Eta hor, duan, eh, bai bada, talde aski eder bat, mm -hmm. eta esentitzen da bai, diskan, nahi bakarrik, bakarrik proiektua da, baina hor, lagundua nahi Instrumentu asko? Hori da, bai, bai. Zemat zarete, horretara? Hainitz, hor, zuzenean ematen gira, bon, sei, sei, sei. gienik. Mm -hmm. Doni bane loitzuneko azara? Bai. Eta irunen bizi? Hori da. Eta taldekideak? <laughs> eta taldekideak eh, badira monbasista ustaritzen, eta bere etxean grabatzen dugu beraz, eh, beti. Udiska guziak grabatzen dugu bere etxean, gero bada eh, Cedric Lepin ere bai honakoa, Torri edo ekizarekin hor grabatu ere bai, Xabi Etxeberri on, bai honakoa ere bai, nire anai ahebak horrandoan ibarritzunekoak, Mikael eh, Bayonakoa, Mikael Bajaz, gitarista. Emerik, bigarren gitarista doni bandarra ere bai. Denok lapurtarek zen egisaz. Bai. Eta Fabien, klarinetista, monbelada profesional bat Parisen. Ez du inoiz dutzen gurekin, bakarri gehitzen ditu bere klarineta magikoak hor. Eh, disketan, magero ez du gurekin aritzeko. Dianik, guretzat, mil, esmenu badauk eitia bere, bere klarineta, dianik, mm. eh, disketan. Bai. Eta orain e, abentura berri honetan sartu zara diska berri honekin nahi batetik e, aterata e, azken urte hauetan bildutako kantu horiek bildu dituzu album Eh, igia izan hor e, diska hortan markatu kantu batzuk zinez zaharrak dira. Mm nintuen sartu trobador diskan, zenta nik bai, diskak konzeptuak dira. Eta trobador konzeptuan zen gehiago nire, nire ibilbidea musikan, nudik hasi nintzen, musikari zonbait zautu nituen bidean, eta hiek eman ziaten pixkat eh, bakarri proiektuan txartzeko goa, beden produzitzeko nire, nire kantuak hor zuzenean eta disketan hor eh, gogoa. Eta hor beraz, ez nituen txartu kantu guziak eh, konbostatutakoak hortan. Eta hasi nintzen jarenik bai bitasunari buruzko konzeptua zen eta, eta orduan kantu batzuk hortan dira bizki zaharrak. Bai. 2008 amikakoak, 2008 amabikoak, eh, bai. Eta noiz hasi zinen eh, musika munduan, eh, noiz eman zenituen lehen urratxak? Lehen urratxak? Bu, <laughs> nire familian dira musikaria initz, tresna initz, esan zaukan dugu. Mm. Eta mm -hmm. beraz, bai, esin batez eri pianoarekin eta kantuz, hor, e, aitaekin, amaekin, etxean. Eta pixkanaka, Mala, nela arruan eta asintzen gaztetxera, eta hor eta hor gehiago gitarra apala, asintzen gitarra apala jotzen eta mamagurte ba, pasa gitarra palan, baden komposatzeko gogoa, kantatzeko gogoa, idazteko gogoa ere, eta gudan handik desbilatu dintzen eh, gitarrat, gitarrat klasikolat. Mhm. Bakarkako bidean eh, bai. ikusten duzu zure burua? Bai, bai, bai. Bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai. Eta eh, lan hau ere kontzeptuala e, bada? Bakatu? Lan... kontzeptuala da, e, diska. Diska, bai, bai, bai. -hmm. Bai, da dualitate buruzko diska, bai irakurri dut hainit. E, piskat, bai, inspirazio neuk aiteko, beste ikuspunu batzuk, ez bakarrik nerea. Eta hor egiteko begauza gauza bat hor dualitatea. Eta hurrengoan bigarren erdia antidualitatea beraz paradoxoa eta hori antzeko. Mhm. Gordeka du izen buru. Bai, hori lehen erdi hori, bai. bai. Bai, gordeka. Zergatik, gordeka? Zer, gordeka. <laughs> Zenta beti, hor oh, beberdin ere ibilia baita, mamaizko ba, natzen dutan uh, eh, guztia, nik bizi izan dut piskat autobiografikoa da. Mm -hmm. asmatzen eh, ez dakit nungo historioak, ez dakit hori iten, <laughs> nahi nuke, baina ez dakit. Ez zait jargitzen. Eta beraz, eh, gordeka, ba, tipitan edo hartzaroan edo hasten gira gauza batzuk iten, baina bakarrik girarik edo mm, xoko batean girarik edo Eta maite dugu. Eta mentu batean aldiz, nola gure partea bebirakatzen da be, eh, elementu behi hori edo pentsamen molde behi hori edo izaera behi hori. Mentu batean ere behar dugu onartu eta behar dugu gero beste urratxa da beste eri esaratzea eh, eta giren, edo ikusten giren bezala behitze eri eh, erakustea. Eta hori da askatzeko kantu bat. Mm -hmm. Gordean hasitakoa, gero askatu behar da. Hori da. Hori da. Bat Tristan Mugiren adirazpen hauekin geratzen gara eta diska berria hobeki ezagutzeko badakizue ostiral lontan izango duzu itzordu atxaldeko lauetan kantuz kantu emankizunean. kizunean. 曾被了，渡寒。 Bause izan da entzule gaurkoak emanduen guztia. Nira letik besterik ez, biararte izan ongi, aio. was I to know that this was always only just a little game to you? All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Lie doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love.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 My heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how. Cause, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.